17 skirsnis Jis nusišypsojo ir tučtojo įsivedė jas į urvą. Poniutės žiauriai buvo nubaustos už savo smalsumą. Tai buvo kambarys apstatytas paprasčiausiais raudonmedžio baldais, gana negražiais, kaip visi šios rūšies baldai, ir išmuštas tapetais po dvylika su užritinėlį. Nieko ypatingo jos tenai nepastebėjo, išskyrus dvi senoviškos formų žvakides, pastatytas ant židinio, matyt sidabrines, dėl to, kad supraba. Pastaba visiškai atitinkantį mažo miestelio dvasę. Tačiau žmonės ir toliau kalbėjo, kad niekam nevalia įeiti jo kambarį ir kad tai atsiskyrėlio urvas, vienuolio celė, rusys, kapas. Taip pat žmonės šnipždėjosi, kad jis turys pasidėjęs pas Lafitą milžiniškas sumas su tai ypatinga sąlyga, kad jos visuomet būtų jo visiškoje dispozicijoje – Todėl pridurdavo, ponas Madlenas galys vieną gražų rytą užeiti pas Lafitą, pasirašyti pakvitavimą ir per dešimt minučių įsinešti du ar tris savo milijonus. O iš tikrųjų, kaip jau sakėme, ten buvo ne du ar trys milijonai, o tik 630 ar 40 tūkstančių frankų. Ponas Madlenas gedi, 1821 metų pradžioje laikraščiai pranešė, kad pasimirė Dinio vyskupas Mirelis, pramintas monsignoru Vienvienių, šventai gyvenęs ir atsiskyręs su šiuo pasauliu 82 metų amžiaus. Dinio vyskupas, čia pridėsime vieną smulkmeną, kurią praleido laikraščiai, keleri metai prieš mirtį buvo apakęs ir tuo savo klumu džiaugiasi, nes jis laugė jo sesuo. Probėgšmais pastebėsime, kad šioje žemėje, kur nieko nėra tobulo, būti aklam ir būti mylimam. Tai iš tikrųjų viena iš nepaprasčiausių ir nuostabiausių laimės formų. Nuolat jausti šalia save žmoną, dukterį, seserį, žavingą būtybę, kuri čia yra dėl to, kad jūs esate jos reikalingas, o ji negali be jūsų apseiti. Žinoti, kad esate nepakeičiamas tai, kuri būtinai jums reikalinga – galėti nuolat matuoti jos prisirišimą tuo laiku, kurį jinai jums skiria ir sakyti savo, ji man atiduoda visą savo laiką, vadinasi, visa jo širdis priklauso man, matyti mintis, negalint matyti veido, tikėti myrimos būtybės ištikimybę, tavo pasauliui užtemus, jos rūbų šnarėjime jausti sparnų plasdenimą, girdėti, kaip ji vaikščiuoja, išeina ir įeina, kalba, dainuoja ir žinoti, kad jūs esate centras, į kurį nukreipti šie žingsniai, Šios dainos kiekvieną akimirksnį rodyti savo švelnumą, jaustis tuo stipresniu, kuo yra silpnesnis jūsų kūnas, tapti tamsoje, o ypač tos tamsos dėka šviesuliu, kuris traukia į save šį angelą. Tai toks džiaugsmas, kuriam nedaug kas gali prilygti. Aukščiausia gyvenimo laimė tai įsitikinimas, kad jūs mylimas. Mylimas dėl jūsų paties, teisingiau pasakius, mylimas prieš jūsų valią tad šitokį įsitikinimą ir turi neregys. Tokioje sunkioje būsenoje jausti rūpinimas yra tolygų jausti glamonę. Ar jam ko trūksta? Ne. Jis neprarado šviesos, nes turi meilę. O dar kokią meilę? Meilė pagrista tikra dorybė, kur yra tvirtas tikėjimas, ten yra klumo. Siela apčiopom ieško kitos sielos ir ją suranda. Ir šie atrastoji ir išbandytoji siela yra moteris – Jūs palaiko ranka, josios ranka, prie jūsų kaktos prisiliečia lūpos, josios lūpos, visiškai prie savęs jūs jaučiate kažkieno kvėpavimą, tai jinai. Turėti visą, ką ji gali duoti, pradedant jos garbinimu ir baigiant jos pagailą, niekuomet nejausti vienumos, turėti šalia savęs jos romų silpnumą, kuris yra jūsų stiprybė, remti šią nelinkstančią nendrę, liesti savo rankomis apvaizdą, ir galėti ją paimti į savo glėbį? Dieve brangusis, kokia palaima! Širdis šimislinga dangaus gėlė pasiekė pilnutinį ir slėpiningą žydėjimą. Jūs netiduotumėte šių savo patamsių už visą pasaulio šviesą. Angeliška siela yra čia pat, visą laiką čia pat. Jeigu ji atsitolina, tai tik tam, kad vėl sugrįžtų. Ji išnyksta kaip sapnas ir vėl pasirodo kaip tikrovė. Jūs jaučiate šėlumą, kuri vis artėja, tai jinai. Jūs užtvendė giedra, linksmybė ir ekstazė. Jūs jaučiate spinduliavimą vidurnaktį. Ir tūkstantis smulkių rūpeščių. Nieknekiai, kurie šioje tuštumoje užima be galo daug vietos. Subtiliausi, neišsakomi moteriško balso niuansai jūs užliuliuoja ir jums atstoja prarastą visatą. Jūs jaučiate sielos glamonę, jūs nieko nematote – bet jaučiate, kad esate dievinamas. Tai rojus tamsybėse. Tai šito rojaus monsinjoras Bienvienių persikėlė į kitą rojų. Pranešimą apie jo mirtį perspausdino vietinis pajūrio Montreid laikraštis. Kitą dieną ponas Matlenas pasirodė visas juodai apsirengęs su juodu kaspinėliu prie skribelės. Mieste žmonės pastebėjo šį gedulą ir vėl prasidėjo šnekus – Kai kam atrodė, jog tai šiek tiek nušviečia pono Madleno kelmę. Žmonės iš to pasidarė išvadą, jog tam tikri giminystės ryšiai sieja su garbingojų vyskupu. Jis susidėjo gedulą dėl dienio vyskupo, kalbėjo salonose. Ponas Madlenas didžiai iškėlo pajūrio Montreilio aukštuomenės akise, visi beregint jam pajuto pagarbą. Šios vietos mikroskopinis Sen Žermeno priemestis – ruošiasi panaikinti karantiną ponui Muklenui, matyt vyskupo giminaičiui. Kad žmonės teikia jam didesnį reikšmę, jis pastebėjo iš to, kad maloniau ėmė linksėti senutės ir meiliau šipsotis jaunos moterys. Kartą vakare viena iš seniausių šios mažutės aukštuomenės atstovių, manydama, kad jau senyvas amžius duoda jai teisę būti smalse, jis įdrasno jį paklausti. Pasakykite, ponas merė, Velionis Dienio vyskupas turbūt jūsų pusbrolis? Jisai atsakė, ne ponia. Tai kodėlgi jūs dėl jo nešiojate gedulą? Vėl paklausė senutė. Jis atsakė, mat jaunystėje aš jų šeimoje tarnavau liokajumi. Buvo pastebėtas dar vienas dalykas. Kiekvieną kartą, kai miestą užklyzdavo koks jaunutis savo jaras, siūlydamas iškrėsti kaminus – ar kitaip uždarbiaudamas, ponas Madlenas liepdavo jį pašaukti, pasiteiraudavo, kuo jis vardu ir duodavo jam pinigų. Mažieji savo jarai kits kitam apie tai papasakodavo ir todėl jų gana daug čia praeidavo. Tolimi žaibai horizonte. Pamažu laikui bėgant, išdėlo bet koks priešiškumas. Pradžioje ponas Madlenas pagal nerašytą įstatymą kuriam neišvengiamai turi pasiduoti tasai, kam labai klojasi gyvenime, buvo apkeltas piktom apkalbom ir šmeištais, paskui liko tik pagėžengėsi šokimai, paskui tik pašaipos, pagaliau ir šitą išnyko. Pagarba tapo visuotinė, pilnutinė, nuoširdi. Pagaliau atėjo toks laikas apie 1821 metus, kada žodis ponas meras pajūrio Montreilyje buvo tariamas beveik su tokia pat pagarba, kaip žodis monsinjoras vyskupas 1815 metais buvo tariamas Denija. Žmonės atvykdavo iš už dešimt lyje pasitarti su ponu Madlenu. Jisai spręsdavo ginčius, sulaikydavo nuo bilinėjimusi, sutaikindavo priešus. Kiekvienas jo šaukdavosi užtarėjų savo teisėms genti. Atrodė, tarytum jo sieloje būtų glūdėjęs visas prigimtinių įstatymų kodeksas – Tai buvo kažkokia pagarbos epidemija, kuri per šešerius ar septynerius metus, eidama nuo vieno žmogaus prie kito, pagaliau apimė visą kraštą. Vienu vienas žmogus visame mieste ir apygardoje išvengė šios lygos ir kad ir ką būtų daręs ponas Madlenas, jai nepasidavė, tarytum kažkoks instinktas, nepaperkamas ir nepajudinamas, vertė jį būdėti ir nedavė jam ramybės – Atrodo, kad kai kurie žmonės iš tikrųjų turi tikrą gyvulio instinktą, įgimtą ir neklaidingą, kaip kiekvienas instinktas, kuris nulemia simpatijas ir antipatijas, fatališkai atskiria vieną prigimtį nuo kitos, niekomet nesviruoja, nesuglumsta, niekomet nesnaudžia ir visuomet savo ištikimas, aklas ir todėl aiškus, nepalenkiamas, valdingas, nepasiduodas jokiems išminties patarimams, jokiam ardomam proto poveikiui, ir nepriklausomai nuo to, koks būtų susidėjęs žmonių likimas, slapčiomis įspėja žmogų šunį apie žmogaus katės artumą ir žmogų lapę apie žmogaus liūto artumą. Dažnai, kai ponas Madlenas praeidavo gatve, ramus malonus visų laiminamas, vienas aukšto ūgio vyriškis apsivilkęs pilkai plieninės spalvos, redingotu, užsidėjęs krybelę nuleistomis atbrailomis, Ginkluotas taura lasda staiga atsigręždavo ir kol tas dingdavo iš akių, lydėdavo jį žvilgsniu, kryžmai susidėjęs ant krūtinės rankas, išlėto linguodamas galvą, užrietęs abi dvi lūpas lygi pat nosies. Reikšminga grimasa, kurią būtų galima šitaip suprasti. Bet kasgi yra šitas žmogus? Tikrų tikriausiai, aš esu jį kažkur matęs. Šiaip ar taip, jis manęs neapmulkins, Šis rustus, beveik grėsliai rustus vyras buvo iš tų žmonių, kurie net probėgšmiai sutikti, stebėtojui sukelia nerimą. Jo pavardė buvo Žaveras ir jis tarnavo policijoje. Pajūrio Montrelyje jis ėjo varginančias, bet naudingas policijos inspektoriaus pareigas. Jam neteko stebėti pirmųjų Madleno žingsnių. Žaverui šią vietą parūpino ponas Šabulijai, valstybės ministro grafo Angleso tuomet Paryžiaus policijos prefekto sekretorius. Kai Žaveras atvyko į pajūrio Montreilį, Madlenas jau buvo tapęs stambių fabrikantų ir iš dėdės Madleno virtęs ponų Madlenu. Kai kurie policijos valdininkai turi kažkokią ypatingą fizionomiją, kurios išraiška dar komplikuoja keistas niekšingumo ir valdoviškumo mišinys. Žavero fizionomija kaip tik buvo tokia, tačiau be niekšingumo. Jei žmonių sielas būtų galima regėti akimi, tai mūsų įsitikinimu visi aiškiai išvystų tą keistą dalyką, jog kiekvieną žmonių giminės atstovą atitinka kuri nors gyvulių rūšis. Šitai padėtų aiškiai nustatyti tiesą, dar labai miglota mąstytojui, būtent ta, kad visi gyvūnai, nuo austrės iki erelio, nuo keulės iki tigro, glūdi žmoguje ir kiekvienas atskirai atskirame žmoguje, o kartais net keli iš karto – Gyvuliai yra nekas kita kaip mūsų dorybių ir įdų pirmavaizdžiai, šmėkščioja prieš mūsų akis regimi mūsų sielų vaiduokliai. Dievas rodo mums juos, įdant mes susimastytume. Bet kadangi gyvuliai yra tik tai šešėliai, tai Dievas jiems nesuteikė gebėjimo pasiduoti auklėjimui pilna šio žodžio prasme. Bet ir kamgi jis jiems? Priešingai, mūsų sielos realiai egzistuojančios ir turinčio savo galutinį tikslą, gavo iš Dievo protą atseit gebėjimą pasiduoti auklėjimui. Tinkamai sutvarkytas socialinis auklėjimas visuomet gali ištraukti iš sielos, kad ir kokia jį būtų, visa, kas joje glūdi naudingo. Savai aišku, visa, kas čia pasakyta, yra teisinga vien regimojo žemiško gyvenimo požiūrį ir neįsprendžia gilaus klausimo, kokį pavidalą anksčiau turėjo – ir kokį turės tos būtybės, kurios nėra žmogus. Regimasis aš jokių būdų neteikia mąstytojui teisės neikti slaptąjį aš. Padarę šią pastabą, einame toliau. Taigi, jei skaitytojas valandėliai su mumis sutiks, kad kiekviename žmoguje slypi kuris nors gyvulijos atstovas, mums lengva bus nustatyti, kas buvo policijos valdininkas Žaveras – Asturijos valstiečiai yra įsitikinę, jog kiekviename vilkės vedliuje pasitaiko šuniukas, kurį motina papjauna, kad tas užaugęs nesuėstų kitų jos vaikų. Duokite šitam vilkės vaikui šuniui žmogaus pavidalą, tai ir turėsite žaverą. Žaveras gimė kalėjime iš burtininkės, kurios vyras buvo katurgininkas. Užaugęs jis suprato esas už visuomenės ribų – ir neturėjo vilties kada nors į ją patekti. Jis pamatė, kad visuomeniai be gailesčio laiko už savo ribų dvi žmonių klases – tuos, kurie ją puola ir tuos, kurie ją saugo. Jis galėjo pasirinkti tik vieną iš tų dviejų klasių. Draugiais jauti savyje kažkokias moralinio tvirtumo, tvarkingumo ir dorumo užuomasgas ir kartu neišreiškima nepykanta visai tai valkatų ir padugnių aplinkai, kuriai pats priklausė ir įstojo į policiją. Jam čia sekėsi. 40 metų jis tapo inspektoriumi. Jaunas būdamas jis tarnavo pietuose, sunkiųjų darbų kalėjimuose. Tačiau prieš eidami toliau patikslinkime, ką mes turėjome omenyje sakydami žmogiškasis veidas ir taikydami šį posakį žaverui. Žavero žmogiškai veidą sudarė riesta nosis su dviem giliomis šnervėmis – kurias iš abiejų pusių siekė didžiulis žandinos. Nejaukiai pasijausdavo žmogus pirmą kartą pamatęs šituos brusgynus ir šitas keurymės. Kai žaveras juokdavosi, tai atsitikdavo retai, jo juokas būdavo širpus. Plonos lūpos įsišiepdavo ir būdavo matyti ne tik tai dantys, bet ir dantinus, o aplink nosijai plačiai paskleisdavo daugybė nuožmių raukšlelių, tarytum ant plėšraus žvėrės nukio – Rimtai nusiteikę žaveras panešėdavo į dogą, o kai juokdavosi į tigrą. Toliau siauras keušas, masyvų žandikauliai plaukai dengia kaktą ir nukarė lygi pačių antakių, ant viršūnosio gili, niekados nenykstanti žvaigždės pavidalo raukšlį, tartum rūstybė ženklas, niurus žvilgsnis, piktai sučiaupta burna, nuožmi baldoviška išraiška. Šitame žmoguje vyravo du jausmai, labai paprasti ir palyginti labai geri, tačiau jie buvo tiek perdėti, jog tapo beveik blogi. Tai autoriteto gerbimas ir nepykanta maištui. O vagystė, nužudimas, apskritai visi nusikalstami darbai, jokimi žiūrint, buvo tik to paties maišto farmus. Jis giliai ir aklai tikėjo valdžios pareigūnais, pradedant ministrų pirmininku ir baigiant laukų sargų jautė neapykantą, pasišlikštėjimą ir paniką visiems, kurie bent vieną kartą buvo peržengę įstatymo slengstį. Buvo nepermaldaujamas ir nepripažino jokių išimčių. Apie pirmuosius sakydavo, valdininkas negali suklysti, teisėjas visuomet teisus. Apie antruosius tardavo, šitie galutinai žuvę. Iš jų negali išeiti nieko doro. Jis besąlygiškai rėmė kraštutinės pažiūras tų žmonių, kurie teikia įstatymams kažkokią galę sukurti arba, jei norite, atskleisti šias prakeiktas sielas ir kurie išmeta visuomenės apačias ant stikso krantų. Jis buvo stoiškai tvirtas, rimtas, atšiaurus, liūdnas ir susimastęs, romus ir išdidus, kaip visi fanatikai. Jo žvilgsnis vėrė lyg raštas. Jis ledu sukaustydavo ir keurai perverdavo žmogų – Visas jo gyvenimas glūdėjo dviejose žodžiuose – būdėti ir sekti. Jis nubrėžė tiesią liniją tuose dalykuose, kurie labiausiai įsikraikloja pasaulyje. Jis tvirtai tikėjo savo darbų naudingumu, savo pareigų šventumu. Jis buvo šnipas, kaip kitas kadesti kunigas. Vargas tam, kas pakliūdavo į jo rankas. Jis būtų suėmęs pabėgusi iš katurgo savo tėvą – ir išdavęs pasišalinusią iš sunkiaus ištremties savo motiną. Jis tai būtų padaręs su tuo vidinio pasitenkinimo jausmu, kurį teikia dorybė. Greta to, atšiaurus gyvenimas, vienatvė, savęs įsižadėjimas, moralinis tyrumas, jokių pramogų, tai nepermaldaujama pareiga, policija suprasta taip, kaip spartiečiai suprato Spartą, negailestingas tykojimas, nuožmus padorumas – iš marmuro iškaltas seklys, brutas vidoko pavydalu. Visa žavero poviza rodė, jog tai žmogus, kuris seka ir kuris slepiasi. Mistinė Josefo de Mestro mokykla, kuri tuo laikotarpiu aukštą kosmogoniją pagardindavo vadinamosios ultrarojalistinės krypties laikraščių šlamštą, tikriausiai būtų pavaizdavusi žaverą kaip simbolį. Jo kaktos nebuvo matyti, nes ją gobė skrybelį nesimatė ir jokių, nes jas lėpė antakiai. Negalėjai matyti jos makro, nes jis supo kaklo skarelį. Nebuvo matyti jo rankų, nes jas dengė ilgos rankovės, nesimatė jo lasdos, nes jis nešiojusi ją po redingotos skvernu. Tačiau ištikus reikalui, iš visų šitų patamsių, lik iš kokios užuoglaudos, staiga įsikiždavo kampuota siaura kakta, žudantis žvilgsnis – grėslus makras, didžiuliais rankus ir baisingas vėzdas. Laisvomis valandėlėmis, kurių jam nedažnai pasitaikydavo, jis skaitydavo, nors ir nekentė knygų, todėl nebuvo visiškas nemokša. Šitai rodi tam tikras jo kalbos manieringumas. Mes jau sakėme, kad jis neturėjo įdų. Kai būdavo patenkintas savimi, leisdavo savo pašneukšti žiopsnį tabokus – Tai ir buvo vienintelis jo žmogiškas bruožas. Nesunku bus suprasti, kad Žaveras buvo siaubas visai tai žmonių kategorijai, kurią kasmetinė Teisingumo ministerijos statistika žymi rubrikoje Tamsios asmenybės. Išgirdę Žavero vardą, jie bėgdavo. Išvydę Žavero veidą, jie sustengdavo. Toks buvo šis baisus žmogus. Žaveras buvo likokia akis nuolat įbestai poną Matleną, akis pilnai tarimų ir spėliojimų. Ponas Matlenas pagaliau šitai pastebėjo, bet matytam neteikė jokios reikšmės. Jis nie karto nieko nepaklausė Žavero, nesistengė su juo susitikti, bet ir nevengė jo, atrodė, kad jis nekreipė dėmesio jo įkyrų beveik slogų žvilgsnį. Su žaveru jis elgėsi kaip su visais, maloniai ir laisvai. Iš kelių žaverui įsprūdusių žodžių buvo galima spėti, kad jis su įprastu tai žmonių rūšiai smalsumu, kurį sukelia tiek instinktas, tiek ir valia, slapčiomis ieškojo pėtsakų, kuriuos dėdė Matlenas galėjo kur nors palikti praeityje. Atrodė, kad jisai žinojo ir kartais apylankomis apie tai užsimindavo, jog kažkas kažkur teiravosi apie vieną dengusią šeimą. Kartą kalbėdamas pats su savimi, žaver štai ką pasakė – Aš manau, dabar jis mano rankose. Po to jis trejata dienų vaikščiojo susimastęs, netardamas nie žodžio. Matyt siūlas, kurį jis tarėsi laiką savo rankose, nutrūko. Tačiau įdant kai kurių mūsų pasakytų žodžių prasmė netrodytų per daug kategoriška, reikia padaryti pataisą, jog žmogaus prigimtyje negali būti nieko absoliučiai neklaidingo ir jog instinktas kaip tik turi tą savybę, kad gali susviruoti būti išvestas iš kelio ir suklaidintas. Jei būtų kitaip, tai instinktas pranoktų protą ir gyvulys būtų išmintingesnis už žmogų. Matyt, žaverą šiek tiek glumino visiškas pono Madleno ramumas ir natūralumas. Tačiau vieną kartą keista žavero laikysena atrodė padarė ponui Madlenui įspūdį. Ir štai kokiomis aplinkybėmis – Dėdė Fošlevanas Kartą ryto metą ponas Madlenas ėjo vieną negristą pajūrio Montreilio gatvelę. Jis išgirdo triukšmą ir netoliesi pamatė būrelį žmonių. Jisai priejo prie jų. Vienam senam žmogui vardu dėdė Fošlevanas parkrito arklys ir jis pats nugriuvo po ratais. Tasai Fošlevanas buvo vienas iš tų nedaugelio priešų, kuriuos ponas Madlenas dar turėjo tuo metu. Kai Madlenas įsikūrė šiame krašte, Pošlevanas gana raštingas valstietis, kadaise buvęs sodžiaus notaru, vertėsi prekybą, kuri jam pradėjo nesisekti. Pošlevanas matė, kaip turtėja šis paprastas darbininkas, kai tuo tarpu jis, šeimininkas, vis labiau smunka. Dėl to jam kilo širdyje pavydas ir jis kiek įmanydamas tengiasi kiekvieną progą pakengti ponui Madlenui. Paskui ištiko bankrotas ir senis, kuriam iš viso turto be buvo likęs tik tai vežimas varklių, neturėdamas nei šeimos, nei vaikų, galinčių jį išlaikyti, buvo priverstas imtis krovinių vežiko amato. Arklys krisdamas nusilaužė abidvi užpakalinės kojas ir todėl negalėjo atsistoti. Senis pakliuvo po tekiniais, jis griuvo taip nelaimingai, kad vežimas visų savo svoriu jam prislėgė krūtinę. Brekas buvo gana sunkiai prikrautas – Dėdė Fošlevana švokštė ir gailiai vaitojo. Ji mėgino ištraukti, bet veltui. Netikslus veiksmas, nevikrus judesys, nevykęs stumtelėjimas ir būtų jam baigta. Išlaisvinti jį buvo galima tik pakėlus iš apačiaus vežimą. Žaveras, kuris atsitiktinai čia buvo, kai įvyko nelaimė, jau buvo nusiuntęs domkrato. Prie jo ponas Madlenas, visi pagarbiai prasiskyrė. Gelbikit, šaukėsi dėdė Fošlevanas – Gerieji žmonės, gelbėkit senį. Ponas Madlenas kreipėsi į susirinkusių žmonės. Ar nėra domkrato? Nuėjau ieškoti, atsakė vienas valstietis. Ar greit atgabens? Nuėjau į artimiausią vietą, į flašo, pas kalvį, bet reikės gerų penkiolikos minučių. Ketvirčio valandos sušuko Madlenas. Vakar dieną buvo lyja, žemė buvo išmirkusi, brikas kiekvieną momentą vis labiau ir labiau klimpo ir slėgė senojo vežiko krūtinę. Buvo aišku, kad nepraslinkus nei penkioms minutėms, jo šonkauliai bus sulaužyti. Penkiolikos minučių negalima laukti, tarė Madlenas sustojusiems aplinkui valstiečiams. Nieko nepadarysi. Bet jau bus per vėlu. Ar jūs nematote, kad brikas vis labiau klimsta? Kaipgi nematysi? Klausykite, kalbėjo toliau Madlenas. Po vežimu dar yra pakankamai vietos palysti vyrui ir nugarą pakelti vežimą. Pusė minutės ir vargšas žmogelis bus ištrauktas. Ar neatsiras čia žmogaus turinčio tvirtas trienas ir gerą širdį? Kas nori uždirbti penkis loidorus? Minioje niekas nepajudėjo iš vietos. Dešimt loidorų, tarė Matlenas. Susirinkusiai nuleido akis. Vienas iš jų burptelėjo – čia reikia velniškos jėgos. Be to gali ir patys sutraiškyti. Na, vėl ragino Madlenas, dvidešimt laidarų. Visi tylėjo. Geros valios jiems netrūksta, tarė kažkino balsas. Ponas Madlenas atsigrėžė ir pažino žaverą. Iki šiol nebuvo jo pastebėjęs. Žaveras kalbėjo toliau. Trūksta jėgos. Tik baisus stipruolis galėtų padaryti šitokį dalyką – pakelti nugarą tokį vežimą. Paskui įsmeigęs akis į poną Matleną ir pabrėždamas kiekvieną žodį tarė. Ponas Madlenai, aš savo gyvenime pažinau tik vieną žmogų, kuris pajėgtų padaryti, ko jūs reikalaujate. Madlenas krūptelėjo. Žaveras pridūrė abejingų tonu, tačiau nenukreipdamas akių nuo pono Madleno. Jis buvo katurgininkas. Šit kaip tarė Madlenas. Tulano sunkiųjų darbų kalėjime. Madlenas išbliško. Tuo tarpu vežimas pamažu vis grimzdo į žemę. Dėdė Fošlevanas vaitojo ir švaukšti, dustu, man laužia šonkaulius, domkratą, ką nors darykite, ak. Madlenas peržvelgė visus aplinkui. Tai niekas nenori uždirbti dvidešimties laidorų ir išgelbėti šiam vargšui seniui gyvybę. Niekas nė nekrustelėjo. Žaveras vėl prabilo. Aš savo gyvenime pažinau tik vieną žmogų, kuris galėtų atstoti domkratą. Tai buvo tasai katurgininkas. Ak, dabar jau mane sutriuškins, šaukė senis. Madlenas pakėlė galvą, sutiko vanagišką žavero akis, kurios vis dar tebe buvo įsmeigtos į jį, pažiūrėjo į valstiečius, sustojusius aplinkui, ir liūdnai nusišypsojo. Paskui, netardamas nei žodžio, atsiklaupė ir miniai nesuspėjus nei aiktelti, atsidūrė po vežimu. Stojo šiurpi laukimų ir tylos akimirka. Visų akivaizdoje Madlenas, beveik kniubodamas po baisę naštą, du kartus veltui mėgino pritraukti savo alkūnės prie kelių. Jam šaukė, dėdė Madlenai, lyskite lauk. Patsai senasis Fošlevanas tarė, ponas Madlenai, pasitraukite iš čia, matyt jau man atėjo paskutinioji, palikite mane, jūs patį irgi sutraiškys. Madlenas nieko neatsakė. Minė stovėjo netekusi žado. Ratai vis tebe grimzdo gilin ir Madlenui buvo beveik nebeįmanoma išlysti iš povežimo. Staiga visa ši masė sujudėjo, brikas palengva ėmė kelti aukštyn, tekiniai pusiau išlindo iš purvo. Pasigirdo dūstantis balsas, greičiau padėkite. Tai suriko Madlenas, įtempė savo paskutinės jėgas. Visi šoko prie vežimų, Vieno pasiaukojimas suteikė drąsos ir jėgų visiems. Dvidešimt rankų pakėlė briką, senasis Fošlevanas buvo išgelbėtas. Madlenas atsistojo, jis atrodė išbalęs kaip drobė, nors prakaitas bėgte bėgo nuo jo. Jo drabužiai buvo suplėšyti ir purvini. Visi verkė. Senis jam bučiavo kelius ir jį vadino viešpačių dievu. Madleno veide buvo kažkokia laimingo ir nežemiško skausmo išraiška, ir jis ramiai žiūrėjo į žaverą, kuris nuo jo dar vis nenuleido akių. Fošlevanas tampa sodininku Paryžiuje. Fošlevanas krisdamas įsinarino kelio girnelę. Dėdė Madlenas jį nugabendino į ligoninę, kurią buvo įsteigę savo darbininkams pačiame fabriko pastate – ir kurioje ligonius laugė dvi gailestingosios seserys. Kitos dienos rytą senys rado ant naktinio staliuko tūkstančio frankų banknotą ir aštelį, pabrėžta dėdės Madleno ranka. Aš perku jūsų briką ir jūsų arklį. Brikas buvo sulūžęs, o arklys pastipęs. Pošlevanas išgėjo, bet jo kelio sanarys nebesilanksti.